Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Mondal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que estem fent-vos, lògicament, arran del que va ocórrer ahir en Mestalla, és i tu exactament per què li xiules a Nuno? És la pregunta que estem fent esta nit en el nostre programa, en el arroba esports97nit, en el Twitter del programa, per a que pugueu contestar lliurement allò que eh, vos, eh, intent, vos preguntem i que vos feu arribar la vostra causa de perquè el tècnic va ser ahir fortament xulat a Mestallà. La sensació que a un li dona és que al final se barreja tot. Que parlar només d'aspectes extrafutbolístics no és una visió sencera i que parlar sols d'aspectes futbolístics, tampoc ho és. A la fi, Nuno ha arribat a una situació de rebuig total per part de la graderia per moltes coses. Entre d'altres, entre d'altres, per no mesurar les conseqüències del seu poder total. Nuno ha fet el que se coneix en el racot com un Juan Soler que recordeu que arriba al València i se lleva d'enmig al president més popular que ha tingut el València en els últims anys per a Amadeu Salvo, que era Jaume Ortí. I això va acabar pagant-ho. Més enllà de que el govern de Juan Soler va ser un autèntic desastre, acabar amagat darrere un president florero com va ser Agustín Morera i intentant governar des de la sombra i sobretot això després de rodejar-se eh, de la pitjor companyia possible. El València, a hores d'ara, té un entrenador que va tirar un pols. I en aquest pols va ser guanyador. És innegable dir que Nuno Espíritu Santo guanyar la batalla del poder, però ha perdut la guerra de la graderia. Miren, per a mi, Nuno és el mateix. L'any passat, que va aconseguir 77 punts, rècord del València a la Lliga, que enguany. Per a mi, parlar de un relleu d'entrenador que ni li passa per el cap a hores d'ara a la direcció del club, és a dir, a l'IM, que és el que mana, només comporta rebombori, soroll però poques voltes un canvi d'entrenador amb la temporada descomençada soluciona alguna cosa. Jo només m'he mostrat favorable a un canvi d'entrenador amb la temporada començada. Ni tan sols quan estava un any a el València. Sempre dia que hi havia que deixar-lo acabar la temporada. I només vas dir-ho públicament quan a l'època de Jukic per manifesta incapacitat del serbi de dur endavant la plantilla que tenia entre, entre mans. Però no sol ser una bona solució. Això sí, Nuno i els futbolistes hauran de fer examen de consciència i vigilar perquè el futbol de València és tan plànol i previsible. Lo més sagnant de tot és que el València no va fer res fora del guió per a intentar sorprendre a un Betis que va jugar 43 minuts amb 10 jugadors. I això crec que sí que és un problema que té este València. Un joc previsible i plànol, fàcil de desactivar i que no oferís més enllà de les tres respostes del libreto que tots coneguem. I així és molt complicat. I per si fora poc, André lesionat. Dos setmanes com a poc per al portuguès. Ja vos advertíem ahir durant la retransmissió que el doctor Luis Silvestre li havia dit que no forçara. Tot i això, el futbolista acaba la primera part i en arrencar la segona li tocava a Bacali intentar desequilibrar per eh, aquell lloc del terreny de joc, per l'esquerra de l'atac del València Club de Futbol. Bé, pues amb tot això i moltes coses més, és moment de recordar el que va ser la xulada d'ahir i també moltes coses més que han passat en el dia d'avui en este habitual començament del programa que dividim en cinc fotos. Divorç a la valenciana. Mestalla culpa en uno dels mals de l'equip en este arranque de campanya. L'estadi va escridassar majoritàriament l'entrenador portuguès. Uh. No le importa, al mateix Nuno diu que entén el cabreig y respecta al público, pero que le dona igual si darrere de animalversión y ha motius extrafutbolísticos. Eh, mi responsabilidad en ese sentido, si es algo más, eh, no lo sé, eh, tampoco me importa, tampoco me importa. Yo estoy única y exclusivamente centrado en lo que es el trabajo del, equipo, de los jugadores, y en eso estoy. Todo lo que sea especulación no voy a comentar. Andrés dos setmanes pateix una distensió en l'adductor de la seva cama esquerra, tot i que el club no ha anunciat temps de baixa, no sembla inferior a 15 dies. Derrota esperada, la d'un llevant que ha caigut 4-1 davant el Barça, tot i arribar 0-0 al descans. El segon temps ha sigut totalment culer. Lucas Alcaraz habilita al seu equip y diu que la diferencia es la que marca el pressupost. En cuanto a cosas que, se han intentado, el partido ha terminado en un corner a favor nuestro, o sea que hemos intentado siempre que hemos podido cosas y hasta donde nos han dejado, bueno, igual el segundo gol, tal, ese arranque es lo mejorable, pero bueno, lo demás está dentro de la diferencia que hay entre los dos equipos. Gasol fa campiona a Espanya en l'exhibició y decisiva d'un esportista espanyol en molt temps. Avui la final plàcida davant Lituània Lituania triomf per 80-63. 11 i 38. recordamos la pregunta que estem fent en l'arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. I tu, exactament, per què li xiules en uno? 11 i 39. De tot això i de moltes coses més parlem en tornar de la pausa. Així, a Esports 97 nit en la 97 Montserrat. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Me Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Los libros los zapatos. Y, el chándal. Y encima también necesita un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Era, pues, eh, ja en el tram final, en el afegit del partit que jugaven el València i el Betis, on el València era incapaç de doblegar al conjunt de Pepe Mel, tot i que els andalusos jugaven amb 10 homes des del minut 2 de la segona part. Mestalla va fer patent el que era ja una evidència, el divorci entre la graderia i l'entrenador. A l'entrenador no se li perdonen les maniobres d'aquest estiu per a fer-se amb el poder total i llevar-se d'enmig mig Amadeo Salvo, a Rufete, a Roberto Fabián Ayala, també, lògicament, el contestat de la manera que va contestar a Mario Kempes, tot un emblema del valencianisme, i tot això, lògicament, pren molta més actualitat després de que l'equip, a més, futbolísticament, ahir no oferirà cap argument per a doblegar el conjunt andalús. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. A més, ahir per la nit soparen en València l'amo Peter Lim i l'entrenador Nuno Espíritu Santo, que ningú veja fantasmes o no n'hi ha. La confiança de Peter Lim en Nuno Espíritu Santo és total i absoluta i de moment el que sí que va tindre és que treballar de valent per intentar canviar eh, i això es la graderia i se canti de Nuno Betellà el que passa és que també sabem com, i coneguem Mestalla quan Mestalla comença o la prema amb algú és molt complicat revertir aquesta situació. L'estreny contra el tècnic del València després del que ahir va ocórrer a l'estadi de, de Mestalla. Eh, efectivament, Manolo, va haver un sopar, una volta va concloure el, el partit de, de Mestalla. És habitual sempre que eh, Peter Lim està a València, que eh, després de cadascun dels eh, partits que veu des de la seva llotja privada en, en l'estadi, se'n vaig posteriorment eh, a sopar amb la seva gent de, de confiança, i en aquesta gent de confiança o, pues, forma part del tècnic del València eh, Nuno, i efectivament pues, ahir va haver, va haver un sopar posterior al, al partit on varen coincidir eh, l'IM i, i Nuno, més que res Marló perquè, perquè són amics que ningú eh, no, no, per això vaig que ningú... més enllà ni interpreta este sopar com una reunió eh, d'emergència, com una reunió de, de preocupació per el futbol o per la imatge dolenta, cert, que està donant l'equip en aquestes eh, jornades inicials del campionat de, de Lliga. Soparen, sí, són amics també, per tant, és un sopar entre amics, on, evidentment, Manolo pues, eh, se va parlar del moment eh, pel que travessa l'equip, que no és bo, però a partir d'ahir, confiança total i absoluta en el propietari Peter Lim, en un dels seus eh, amics, com és el tècnic Nuno Espíritu Santo. Quan sí me diuen que se va notar certa feredor, va ser eh, entre un dels futbolistes una volta acabat el partit Mm, a lo millor esperaba una altra resposta dins del vestidor de l'entrenador i va trobar pues, algo de distància a la fi les coses són com són la plantilla creu en uno fins que deixen de venir els resultats a partir d'ahir eh, mm, deixaran de creure però no en uno, no en qualsevol entrenador això funciona si i ha funcionat així tota la vida en el món del, mm, del futbol el ben cert és que Salva, sense solució de continuïtat demà dilluns a preparar el partit contra l'Espanyol i el dimarts a jugar contra els Pericos, que venen de guanyar a la Real Societat 2-3. Sí, el mes estava ja carregat de, de partits, ja ho advertirem, una volta va, va parar eh, la Lliga en un primer moment, per aquell paró pels compromisos eh, internacionals, i efectivament, Manol, el València li espera ja una setmana carregadeta de partits, ell va jugar a, a Mestalla, i repetirà dimarts a Cornellà al Prada, a l'Espanyol, i els pròxim divendres també a Mestalla, uh mhm. -huh. en este cas davant el Granada. Granada. La setmana següent torna a la Lliga de, de Dimarts Campions. contra l'Olimpí de, de de Lió. Vull dir, set partits ja ven el mes del... En este mes, després del paro de, de Lliga, i el València pues, ha d'afrontar-los conforme pot. Desgraciadament, amb la urgència de millorar imatge i millorar resultats perquè l'inici de Lliga no és bo. No ha perdut, però tam també té molts problemes per a, per a guanyar. Anem a aprofitar que després tenim a César Ferrando en la tertúlia, altre mm -hmm. diumenge més, sí. Eh, i li preguntarem moltes coses. Eh, lo de Negredo y lo de Enzo fuera de la convocatoria, eh, todo Negredo que te podía dar algo diferente en la davantera a lo que te donaban los jugadores que un matiz mateix de un mateix perfil que tenies ahí en la, en la banqueta eh, el fet un partit per tindre més eh, la pilota o atacar més com el del Betis que el jugue Barragán a la dreta i que si més no el partit del Zenit que era un partit per tindre més equilibri siga el que jugue Cancelo en fi, hi ha moltes coses de les que parlar hi ha moltes coses eh, de les que pegar-hi la volta o de les que raonar en el dia d'avui ho anem a fer en la tertúlia a partir de les 12 així amb Salva, amb Andreu Alberola i amb César Ferrando jo dic eh, el mateix que he dit abans eh, no pense eh, que no siga un entrenador tan dolent com fan voler alguns és cert que té que millorar moltes coses, moltes, és cert i sobretot que és complicat millorar si uno no té algú que li diga el que fa mal i uno no té ningú que li diga el que fa mal i pega't una punyada en la taula folgador i després eh, també he de dir que lògicament eh, Nuno eh, ha de començar a buscar variants per a aquest equip perquè de moment futbolísticament l'equip ahir va oferir molt poquet i també una altra cosa eh, és el mateix entrenador que l'any passat va aconseguir 77 punts i que amb l'entrenador a mitjà de temporada sincerament, aquestes coses no solen acabar gens bé Bueno, pues eh, a banda de tot això, al mateix uno se li preguntava ahir sobre la seva responsabilitat, si hi havia alguna cosa més darrere dels xiulits, i va respondre d'esta manera. Eh, mi responsabilidad en ese sentido, si es algo más Eh, no lo sé, eh, tampoco me importa, tampoco me importa. Yo estoy única y exclusivamente centrado en lo que es el trabajo del, del equipo, del, de los jugadores, y en eso estoy. Todo lo que sea especulación no voy a comentar. Bueno, pues, eh, eh, altra volta també, el mateix, i fins i tot també se va xular un... a veure, després el sentirem també al mateix jugador en, en tertúlia, però va haver una xula també molt forta allà també per a Rodrigo, de, no, no. també Mestalla ja s'ha desencantat sí, sí, sí. i s'ha cansat ja. La grada li va, li va xular a, a Rodrigo altra volta, però ahir és cert que, que capitalitza totes les censures del públic, en primer lloc és en uno, però a continuació, en aquest rànquing, Manolo... El 2. El 2 és Rodrigo, que va escoltar una sonora pitada també, sí. I per a acabar de rematar-ho, Salva, sí. eh, André lesionat. André lesionat, a la fi, Manolo, ja desvelaves tu al llarg de la, de la narració quan pràcticament només s'arrencarà el partit, bueno, 15-20 minuts, no recordo exactament, ell s'acosta a, la, a la banqueta, el supervisa el mèdic, un dels metges o un dels membres del cos mèdic del València, com és Luis Silvestre, supervisa la molèstia que patia en una, en una cuixa. André i tu desveles que eh, Luis Silvestre li diu a André que si no està bé que no, que no force, que es quede. André li diu que no, que no, que aguanta i acaba la, la primera part. Què passa? Que en la segona part ja no pot eixir perquè se molesta i ja no les pot suportar quan arriba al, al vestidor. I hi ha un André abans d'eixa molèstia i un André posterior a eixa molèstia perquè el André, d'abans de sentir aquesta molèstia, s'atrevia a fer més coses i en el moment ell s'acosta a la banqueta, després ja dubta, ja, amb el freno dubta sobre si passe o si xute, normalment ja no xutava quan podia, sinó que optava per passar i això és perquè ja tenia una molèstia en zona del aductor, uh mhm. -huh. al final és una distensió muscular després de les proves que se practicat al futbolista este matí, però Manolo, mínim dues setmanes de, de baixa per André Gómez, que continuava estar estant xustet per a ...para competir. Acaba de de una lesión... A tú te va a sorprender... ...cuando vas veure que en el 11 ...entraba André Gómez. ...y claro... el testado no la raó. al llarg de la semana te a decir... si ...yuga de titular, ...probablemente es porque Nuno uno a la desesperaba... a la desesperada vol cambiar algo ...y forza... a, André ...y cree que es lo que va, a ocurrir... ese el que le va ocórrer en este, en este caso también venía de jugar 45 minutos mhm. también... a muy buen nivel en el partido de, de Champions dos partits en una setmana conforme ell està després de una lesió probablement pues, eh, no siguen el millor però també entenc la urgència de l'uno per canviar coses i per tirar d'un futbolista que ser l'altre dia pues, te va desequilibrar el partit davant el, davant el Zenit. A la fi, dos setmanes mínim de eh, recuperació de lesió per André Gómez. Per al futbolista portuguès del València Club de Futbol, que en el dia d'ahir, en efecte, hi hagué un André abans i un André després de passar per eh, la banqueta per a que eh, li atengueren ixa cuixa, ixa doctora on ha tingut ixa distensió, el futbolista del València Club de Futbol. I a més, eh, este cap de setmana tornem a estar, com totes les setmanes, Salva, que el València Joc de Champions, pendent dels rivals, dels tres rivals de Champions, que tampoc que estiguen, exceptuant Elegante aquesta setmana sí que ha, el Gent que aquesta setmana sí que ha eh, pogut guanyar, la resta no te creus que, que van massa sobrats. Pues sí, Manolo, perquè hi ha hagut un, un empat altre en un partit de Olympique de l'Elio, en este cas Olímpic de Marsella 1, Olímpic de Lió 1. Uh -huh. Ha mhm. empatat també el Zenit, que és el que va ocórrer també en la, en la jornada de Lliga prèvia a la primera jornada de la fase de grups de, de la Lliga de Campions. El Zenit ha igualat a un davant el Ambar, mentre que el Genk, bueno, este no ha empatat, ha golejat 4-1 a un clàssic de la Lliga belga, de la Jupiler League, com és el estàndard de Lieja. Així que victòria del Gent, 4-1, empat 1-1 del Zenit, empat 1-1 de l'Olímpic de Marsella, en un partit, Manolo, marcat per la rebuda de l'afició de l'Olímpic de Marsella a Matiu Balbuena, futbolista que abandonà... Le Petit Balbuenac, de... le, dien ahí en França. Molt menudet. Eh, més menú que Piatti. <laughs> Abandona Olympique de Marsella per anar-se'n a la Lliga russa. Sí. Ha tornat a França, però ha tornat a un dels rivals de Olympique de Marsella, com és l'Olímpic de, de Lió. I avui en el velotron de Marsella se l'ha rebut amb un ninot que l'escenificava eh, penchat en un dels fons de la una de del, eh? per ser, eh, seguidors més radicals del, de l'Olímpic de, de Barcelona. Bueno, pues, eh, això és el que ha donat eh, de si en este cas. Després eh, entrarem en temps de tertúlia. Repetim amb Salva Folgado, amb Andreu Alverola de Superdeport i amb el nostre tècnic, amb eh, César Ferrando. Eh, duríssima la imatge que m'està mostrant Folgado ara sobre eh, hi ha antiviolència, si n'hi ha antiviolència, ahí sí que hauria de entrar d'ofici en França. Bueno, pues, eh, dit eh, tot això, hem de parlar d'un llevant, sabà que avui anava al Camp Nou, la visita al dentista que dia sempre Caparrós, 4-1, tot i acabar 0-0 a la primera part, eh, s'avançava el Barça molt prompte, en la segona, a partir d'ahir han arribat els gols del Barça, ja en el tercer ha arribat el gol de l'honor del Llevant, que ha marcat Víctor Casadesús, però no ha sigut prou per a que el Barça acabara passant per damunt al conjunt de Granota. Sí, ha resistit el llevant en la primera part. Manolo, totes les eh, acomeses del, del Barça en ese tram, bueno, pues ha aguantat bé en defensa el dispositiu que havia plantejat Lucas eh, Alcaraz, però a, part de, a partir de la segona part el Barça comença marcar molt, molt pronte, eh, obria el marcador Marc Bartra, després arribava un gol de Neymar, uh mhm. -huh. un gol de penal de Messi, i a última hora ja en el descompte tornava a marcar Messi a la fi quatre gols, el gol Granota que el feia Víctor Casabesús, però per exemple eh, el president del Llevant Unió Esportiva, Kiko Catalán, quan ha parlat per a la televisió que retransmitia el, el partit, ha dit que era la primera vegada en molt de temps que mm -hmm. se n'anava satisfet i orgullós del partit que havia fet el, el seu equip. Suposa que valorant la primera part que havia realitzat l'equip de, de Lucas Alcaraz. Sí, un Lucas Alcaraz que també ha dit eh, clarament que eh, la diferència és la que hi ha per els pressupostos i que ells ho han intentat fins a l'últim minut. Bueno, pues el Llevant es queda amb dos punts, es queda vicecuer, però bueno, estem en la jornada 4, calma i tranquil·litat, que no condisca el pànic, eh, que el Sevilla ara mateix siga el cuer de la primera divisió és circumstancial, i que ara mateix el Llevant siga també vicecuer amb la mateixa puntuació que el Sevilla me país també eh, mega circumstancial. I hem de parlar de bàsquet, perquè Espanya avui ha guanyat l'or eh, davant de Lituània. Ho ha fet molt fàcil, eh, 7 punts de diferència en una de les eh, voltes que més ens ha enxisat un esportista espanyol com és Pau Gasol. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Este europeu de la selecció espanyola eh, probablement és... Es l'exhibició més decisiva a nivell individual d'un esportista espanyol, parlem de Pau Gasol, clarament, eh, que un recorda en molts anys, en un esport d'equip almenys. Sí, sense cap dubte, no? jo crec que hem vist la, la millor versió de, de Gasol. No a és, jo crec que el millor eh, jugador espanyol, sinó ara mateix a nivell europeu, una exhibició que, que jo no recordava de cap jugador, recordant a, a mítics, no? sobretot com puga ser de Sabonis, avui estava jugant en Lituània el seu, el seu fill, que, sí. que ha pogut ser l'altre home determinant, no? però lo de Gasol ha sigut quasi, quasi no es pot definir en paraules perquè ha sigut impressionant, no? ja des de la, les eliminatòries eh, davant Grècia, França i, i avui en a final davant de Lituània. Pues, eh, una selecció espanyola que tornava eh, a la banqueta el sempre discutit Escariolo, però eh, ha tindrà aquest home eh, que la veritat és que ningú donava un duro per Espanya eh, Juanma i Espanya no tan sols ha guanyat si més no ho ha fet amb una suficiència en la final eh, descarada davant de Lituània de 7 punts de diferència, 80-63 Sí, sí, a més jo crec que s'ha sofrit més en altres eliminatòries, sobretot sí. en Grècia i França. Que Grècia i França jo crec que són els punts culminants sí. europeu per a la secció espanyola. Sí, sí, sense cap dubte. Avui, de fet, eh, Eh, eh, Lituània ha estat pràcticament tot el partit eh, 10-11 punts eh, eh, eh, davall de, del marcador no? Uh mhm. -huh. I, i en aquest cas eh, Espanya ha sigut molt superior, crec que ha dominat el partit eh, pràcticament des que has comentat fins a la fi, sabia que, que havia que començar fort per a minvar un poc a nivell mental a, a Lituània, que ha confiat molt sobretot en el, en el Kutmiskas, el jugador Nikaja, que havia fet una bona semifinal davant Sèrbia, però, però poc més ha, ha demostrat, no? Jo Espanya l'ha vist molt superior avui, molt tranquil·la també. Eh, a més, Sergio Escariolo ha donat inclús més minuts de descans avui a Gasol que, per exemple, se va votar davant de França o, o Grècia. I a més, jo, jo vull també eh, que estic content pel, pel paper de, de Víctor Claver, no? Crec que avui, per fi, ha fet eh, un bon, un bon torneig, sobretot en aquests últims partits. Avui, en la final, crec que ha tingut també un paper rellevant per a Sergio Escariolo i crec que és important també per a ell, no? perquè sempre es deia que Claver estava eh, per circumstàncies en la selecció, però que no donava la mesura, i avui crec que sí que ha donat la mesura, ha fet un bon partit, va fer també una molt bona eliminatòria davant de França en l'apartat defensiu, també va ajudar davant Grècia, i ja era hora no? de que en una cita seriosa com és este Eurobàsquet i sobretot en una final avui pues, hagi donat un pas endavant perquè crec que, que li va vindre molt bé i que s'ho mereixia, no?, després de totes les crítiques que, que estaven ficant eh, en ell. Jo crec que les crítiques, eh, no vaig dir que foren totes justes, però sí que és veritat que tots esperaven més de Clavel en la selecció, i també dir que guany en este campionat jo ja he vist a Claver fer coses importants per a, per a la selecció espanyola i és una cosa que lògicament eh, pues, eh, ens alegra moltíssim que el valencià torni a estar entre el grup dels escollits i que a més hagi pogut aportar, que és una situació important. Jo crec que el, el punt culminal d'esta selecció, eh, parlem de, de avui la final, parlem de partit de Grècia, però jo crec que el partit contra França, Juan, va ser que ja se mos quedarà gravat en la retina i en la memòria per a sempre a tots, no? Allò de eh, què feies tu el dia jornada 17 de, de setembre del 2015, mentre Espanya li guanyava a França sa casa, no? amb un gasol extraordinari. Sí, ahí va a ser el punt d'inflexió, no? Jo crec que ahí Espanya ja va ser, ja va ser campeona, no? Sí. Eh, mm. És de veres que faltava a final, és de veres que podien pensar que Lituània podia complicar, perquè ells també afrontaven la final sense pressió. Eh, Lituània jo crec que ha tingut eh, un premi extraordinari, no? que és, és aconseguir aquesta medalla d'argent i sobretot aconseguir el bitllet per a, les pròximes eh, Olimpiades, no? però és de veres que Espanya, després de guanyar a França, jo crec que ja s'havia sacudit tota la pressió i que tot el que poguera vindre ara era, era guanyar, i així lo, lo ha demostrat. És un equip que està molt unit, això n'hi ha que reconèixer-lo, i també n'hi ha que dir en favor de, del seleccionador Sergio Escariolo, davant les crítiques. Jo tampoc sóc un eh, una persona que estigui sempre a favor de Sergio Escalvió ni molt més, però això sí que l'ha aconseguit, no? I s'ha unió d'equip que ha fet que en moments complicats tots eh, hagin anat cap avant i, i en aquest cas pues, hagin pogut aconseguir un, un or que és molt important per al bàsquet espanyol. De fet, estava mirant de eh, l'història no? de, en quant a medalles i de més, i ara mateix Espanya és tercera no? en aquest apartat eh, i sols té davant a la URSS i a Jugoslàvia, no? que són seleccions mítiques... En I que ja no tota existixen. I que ja no existixen, evidentment, sí, sí. Per tant, jo crec que també hi ha que tenir en compte el paper d'Espanya eh, que ha jugat 10 eh, semifinals consecutives i que avui eh, pues, ha aconseguit de nou l'or, que crec que és una cita eh, històrica. No? Perfecte, Juanma, pues, eh, a partir d'ara ja canviem el roig de la selecció per el taronja de València Bàsquet per estar cada dia i cada volta més pendents de quan arranque la Lliga i com arranca la Lliga per al conjunt taronja. Gràcies, sí, Romero. Sí, eh, i, i un apunt més, si sí? me permetis, felicitar, eh, per supost, als, als jugadors de València Bàsquet, no? El Vives, Fernando Salmeterio, uh -huh. i també el paper que hi ha hem tingut eh, tant de Pau Ribas i Aguilar, que evidentment han anat a la selecció per eh, la seva temporada en, en València sí. Bàsquet, no? Així que n'hi ha que fixar-los també. Perfecte, Romero, gràcies. Bona nit. Bona nit. El nostre company Juanma Romero, després de eh, dissecció que han fet dels campions d'Europa de la selecció espanyola. Les 12 en punt de la nit, eh, anem a entrar en el debat, en la tertúlia i en l'anàlisi, així a Esports 97 nit, en la de ràdio. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi així a Esports 97 nit on, a més, eh, abans de començar el diàleg amb els eh, nostres convidats és moment de recordar-vos la pregunta que este fent en la nit d'avui i a més és molt clara i molt directa i no perdem el temps i és, i tu exactament tu que estàs sentint-me, i tu exactament per quina raó li xiules en un no? a l'entrenador del València, per què li xiules? És la pregunta que estem fent en el nostre Twitter, arroba esports eh, tira fum el Twitter, i lògicament eh, la gent té moltes ganes d'expressar-se de, i és evident que hi ha un divorç eh, total i absolut entre l'entrenador eh, del València i la graderia de Mestalla. Continua per així Folgado. Folgado, què tal? Molt bé, Manolo. Ja que parlo jo crec, de molts aspectes extrafutbolístics sí. i d'aspectes futbolístics. I de xiulades. Sí, sí, perquè dir que d'aspectes futbolístics és de futbolístics, eh? Sí, sí, sí. Jo crec que el debat dona per a tot, mm. per a moltíssim. També s'incorpora el nostre company de Diari Superdeporte, Andreu Adorola. Hola, Andreu, què tal? Bona nit. Com estem, Manolo? Bona nit. Ara sí, pues, eh, esperant... Eh, ara veuràs la gent, eh? En el Twitter tira fum, la, la gent tira fum i està contestant-nos el per què ells eh, ahir li xularen o cantaren i se un Betellà, que és el que va atronar tronar en el estadi de, de Mestallà. També és esperar des el nostre tècnic, César Ferrando. Hola, César, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit. Bueno, pues eh, la primera pregunta jo la vull fer clarament, directa, a César, a Salva i a Andreu. Eh, el càntic del Nuno Betellà és per futbol o no? Ah, bueno, Manolo, jo crec que és per futbol, és mm, per decisions que ha pres el tècnic eh, des de l'estiu, i és perquè molta gent considera, i ja ho hem parlat així moltes voltes, que és el principal eh, culpable de la eixida precipitada ja abans d'hora, perquè ja anaven a eixir del club, sobretot un, d'Amadeo Salvo i de Francisco Joaquín Rufete, i a partir d'ahir Manolo, pues, en eh, uno té bona part de la graderia eh, en contra i no tindria eh, tanta gent en contra si este estiu o allà pel mes de juny, primera setmana, uh mhm. -huh. pues, eh, no s'haverà precipitat l'eixida de Salvi Perrufete després primera de lo que va ocórrer... De juny. Juliol. A veure quan serà de vacances... Perdó, perdó, perdó, primera setmana de juliol, és cert. Si no s'haguera eh, precipitat amb el cas eh, Imbulà i Rodrigo Callo, pues l'eixida de... Uh mhm. -huh de salvo. Però bueno, a partir d'ahí també hi ha hagut decisions que la gent no, no compartís, fitxatges... Ell perquè va voler assumir-ho, està al capdavant també de la direcció eh, esportiva. Els fitxatges no, no, no, no agraden a la gent. El València s'ha gastat molts diners en futbolistes que probablement, o que probablement no, que no valen tants diners com el València eh, ha pagat. Ha pagat. I a més de tot això, Manolo, eh, l'equip porta quatre jornades de, de Lliga. És cert que no ha perdut. Uh -huh. Va guanyar d'aquella manera en el, en el Molinón, fundamentalmente gracias al gol Alcácer, pero a las parades que va a hacer Jaume Domènech, y a partir de ahí, Manolo, pues, rivales menores, eh, menors, tan problemas. problemas. Rayo Vallecano, eh, Deportivo, el Sporting de Gijón, y el último, pues, eh, este cap de semana en, el Mestalla. Yo creo que es un cúmulo de, situaciones, de, factores, que van a explotar la dia en, en la gradería de Mestalla, a mi se uno del 1 ya. Jo estic en Salva. Jo crec que mm, darrere de lo d'ahir, darrere de la reacció de Mestalla hi ha diverses velocitats. Una, eh, jo crec que és evident, és mm, el que ha comentat Salva, de, de com, com se van precipitar, precipitar eixida d'Amadeus Salou i de Rufete. Crec que no, crec que no hi ha problema en, en reconèixer això, que, que la, en que la gent li pite però això és algo natural, és una situació que, a més de ser inexplicable, és inexplicada, és a dir, ell no ha donat ningun tipus d'explicació Mm, al voltant de per què Amadeo, Salvo i Rufete van eixir del club i després hi ha un problema evident de futbol i de resultats. L'equip no carbura, l'inici de la Lliga, com ha comentat Salva, era davant d'equips que són prou assequibles i probablement en estiu quan veiem el, el calendari... Pensaves les, que al, les 5 ara, 12 punts. Efectivament, les 5 o 6 primeres o jornades, nou. el València estaria en, en, en altra puntuació i en altre puesto, uh -huh. i el València, a dia d'avui, està en una realitat en la que probablement ningú s'imaginava. Jo crec que a partir d'ahir hi, hi ha més motius, a l'equip li falta treball tàctic, eh, hi ha que millorar moltes coses, la planificació esportiva la gent mm, no li agrada a la gent, els fitxatges no estan entrant, no està entrant, lleva de Bacali, que és l'únic que està donant símptomes d'aportar coses a l'equip, i a partir d'ahí la gent li ha, li ha agafat la matrícula en uno i ho ha demostrat. Bueno, César, la teva opinió és el Nuno Betellà és per situacions futbolístiques o extrafutbolístiques? Bueno, jo crec que vosaltres heu fet la radiografia perfecta, no? Jo veig des de la distància lo de, lo de Sabo i Rufete jo m'imaginava que faria mal eh, bueno, perquè n'hi ha partidaris per tots Y después, pues si, si el equipo portara, bé, guanyat tots els partits ningú se recordaría. Claro, al València, que té, no està tan al nivell que tú piensen que té, y és normal pues, que, que sempre queda pagar més, al més del que el l'entrenador. No? Entonces se recorden todos de fichajes, de mm. sabo, de Rufetes, en tot. Si pues, guanyat tres, quatre partits, no ningú se recorda de, de, de, ningú. de gracia el fútbol es de no? ¿vale? A Valencia pot jugar millor, però porten quatre partits estem a la Champions, portem quatre partits i ja diguem que l'entrenador se'n vaja. Pues, doncs, jo penso que, que m'ho han precipitat tot una miqueta, no? N'hi ha que estar més calmats i, i, i bueno, i, i a poc a poc les coses aniran. A més, part de l'equip va fer una gran campanya, entonces, eh, tanta pressió tenim en guany. Eh, Eixa és la, la, primera, la primera pregunta. Eh, jo ho he dit en el programa, ho he dit al començament de la meva introducció eh, jo penso que canviar un entrenador a la mitja de temporada rara volta soluciona res jo crec que en uno eh, no és eh, ni tan roïn com li culpa la grada probablement ni tan bo com ell se pensa eh, és una manera de, de veure-ho com altra cosa qualsevol eh, evidentment un entrenador que l'any passat aconseguís el rècord de punts amb el València de Futbol 77 roïn no pot ser eh, altra cosa és eh, els aspectes futbolístics que ara entrarem en ells en els quals tinga que canviar l'entrenador. I la segona pregunta que volia fer-vos, evidentment, eh, coincidint tots en, el, en la situació en la qual eh, hi ha situacions extrafutbolístiques que estan incidint en este divorç entre Nuno i la graderia, la segona part de la pregunta és ha mesurat malament Nuno les conseqüències de tindre un poder il·limitat? Vull dir, eh, Nuno ha fet un Juan Soler, però entendrem Jo crec que no, Manolo. És a dir, Nuno... Deixa'm acabar. Sí. Eh, Nuno... Eh, se carrega a quien le molesta. A Juan Soler le molestaba Le molestaba a, a, a Consuelo. Pero bueno, a Juan... es verdad. Eh, és veritat. Eh, a Consuelo que a Juan Soler. Pero bueno, le molestaba que el día que el Valencia replega la Supercopa de Europa en Mónaco, allí en la recepción oficial, en la tabla... Consuelo va a En la tabla top, Estiguera, Jaume Ortiz, y, Consuelo va y Estiguera eh, el Subome y a la fi pues, se va a precipitar con el dinero que te has gastado Bremen, y está ese en la mesa donde tienes que estar. Correcto. Correcte. En Bremen, el famoso viaje a Bremen, es cuando se precipita toda la... Toda la pues eso, el, el, el, el tallar y el capaz al Jaume Ortiz. Eh, que es un nombre también va a ser muy volgut. Eh, la cosa es que de entrada la gente en principi no ho va acceptar tan malament, però la fi, clar, el desastre de Juan Soler dia darrere dia va fer que Juan Soler acabarà pues, pues, pues com ha acabat. La pregunta és, ha mesurat malament les conseqüències del seu poder Nuno en fer un, en fer un Juan Soler? Jo, jo, yo fer ah, una pregunta. li aportará Nuno? Claro, clar, César, Clar, exacte, el jefe, exacte, el amo, el jefe no, perdó, el amo. Exacte, César. El propietari del club. Ja, la se contesta exacte, si, César. si el jefe l'ha portat Mendes, l'ha portat, Mendes és amic íntim del, del dueño del club, eh, no miro res més, ell se sent poderós, però jo, jo si fos el seu cas també me sentiria poderós, si té respaldat per altres que manen. Clar. Sí, però ara te vaig a fer jo una, una exposició, eh, César, i tu has viscut el futbol més de dins que jo, i a lo millor me la tomes en seguida, eh, però com assistem per a, també per a xerrar i per a discutir, jo te dic, Nuno és directament l'encarregat de l'empresa, perquè sí ho ha determinat eh, l'IM, que és l'amo, el propietari. Ahí no hi ha dubte. És a dir, i és una cosa, és un pensament que jo eh, a la fi de la temporada passada, quan passa tot lo de Salvo, eh, li, li diria a la gent des d'estos micros si està passant això és perquè vol. Si no vull Wilguera no passaria tot lo de Rufete i Salvo i tal. Que la gent ho tenia clar. Ara bé, una situació en la que se va enquistant això i cada volta va més, per molt que siga el desitjat o l'ulletre de Mendes que és la madreta del propietari del club i per molt que tinga 4 anys mmm, això és difícil de mantindre, César Sí, no, eso está claro, pero... entonces que a lo mejor ella me mesurat malament, es que así no me merecha ni la grúa, es que a lo mejor cuidado. Lo que tiene que tener claro él y cualquier entrenador, les coses per mi, es que mientras mentre te pueden aguantar i quan perds, quan firmes el te queda un menos para que te tiren, ¿vale? <laughs> Eh, te, eh, mientras sigues, sigues bo per ells. Siga Nuno, sigas César Ferrando, siga Rafa y que siga. mientras eh, dueño del club, eh, se senta que, que li fa les, les coses bé, que està content amb tu, aguantarà. El primer dia que no estigui content i que no li pares les bales, te, te quedaràs fora, però no un ull que siga. Bueno, entonces, <clears throat> ell avui en dia, jo per mi, per tot el que rodeja, per als seus representants, per les amistats que n'hi ha, que, que ho han fet notòriament, que són amics, pues ell se, pues, se, se deu sentir poder. I després, si tu confies les teves possibilitats o creus que, que vas acertar, pues cada un té la forma de, de demostrar-ho. Mm, eh? Un ho demostra ser sent un poc més prepotent, altres no som, amb més humilitat, però vull dir... Jo crec que, que ell se sent respaldat allà darrere. Però tots els altres estan respaldats fins que comences a perdre. O hasta que la afició te s'agira i demana el, tu, al teu, al seu puesto. Y entonces, pues cada altre fa més difícil jugar i, i el dueño pues, prendrà decisions, siga su amic o no siga. Senyors, salva... Jo crec que Manolo Andreu. qui... Jo no crec que Nuno haja mesura mal. Jo crec que és Lim el que mesura mal. Vull dir, així jo crec que la grada li xiula a Nuno i Nuno probablement siga i ho vaig dir un altre dia, Nuno és un soldat de Meriton i és un soldat de Mendes i farà el que li diga Mendes i farà el que li diga Peter Lim i la grada carrega contra Nuno però qui pren la decisió este estiu encara que després eh, Lim convide permanentment amb Adeu Salvo a la seva llotja privada, que jo no sé allí eh, de què xerraran o, o, o què faran, perquè me sembla que hi ha molt de paripé també en aquesta en ixa, eh, invitació, però bueno, bueno, sí, jo crec que sí, perquè si no no ho entenc. Però qui pren la decisió de que Nuno se faça càrrec de l'equip i de la direcció esportiva, per cert, el club encara no ha comunicat ni ha donat a conèixer quin és l'organigrama eh, esportiu ni ha fet oficial qui fitxa i qui s'encarrega de fitxatges en el València. N'hi ha, ha quatre tenen... nivells, jo t'explico l'hora negra, n'hi ha quatre nivells, en un n'hi ha una N, en l'altre n'hi ha una U, en l'altre n'hi ha una N i en l'altre n'hi ha una O. Ja està, això és l'organigrama. Correcte, estic esperant que el València faça públic l'organigrama. Però bueno, a partir de Manolo és l'IM qui decidís, no, no, te vas a fer cara de lesió esportiva. És, és l'IM qui permet que s'incorpore a Rodrigo Callo mentre els altres estan tractant de firmar a Imbulà. O és que és Nuno? Que Nuno la reunió aquella de paterna prèvia no comunica a Rufete, escolta, molt bé lo d'Imbulà, però és que el amo i Méndez, i jo ho sé, estan fitxant a, a Rodrigo Callo i vosaltres no ho sabeu, val. Igual i probablement, si Nuno no ho sabia, s'equivocà. Però qui, qui treballa lo de eh, Rodrigo Callo és Méndez, i ho sap l'IM. Si això precipita l'eixida de Salvo i de Rufete perquè se donen compte que estaven fent el paperot i no volien fer més el ridícul, jo també me n'haguera anat, evidentment. Jo crec que Nuno no és el culpable. És Lim i és Mendes. Però és Lim fonamentalment perquè és el propietari del València. Ara la grada li pita a Nuno. Perfecte. És cert que el futbol de, de, del València d'enguany és dolent jo recordo el de la temporada passada. Era molt dolent també molts partits. El València guanyava jugant mal, però tenia pegada. Pegada que enguany no té. I això crec que és la diferència fonamental. A part de les lesions, ja ho han dit així moltes de voltes, d'Alves i de... I d'Otamendi, però no és Nuno qui mesura mal, Manolo. És Lim qui li diu que a partir d'ahir la seva figura pues, va ser el pim-pam-pum si hi ha algun problema de l'aficionat. I ell accepta perquè és un soldat de Meriton i de, i de Mendes. I, va, i, ha, i ha d'obedir. Ja està. Sí. I si vaig més enllà, qui portassi a Peter Lim? Amadeus Alba. Pues ja està. Que és el que provoca mm. que ara no estigui a la banqueta, no? Sí. Jo, sincerament, jo crec que no me surt mal, que ell va en totes i jo el note no tranquil, perquè quan, quan tenim contacte amb ell en les conferències de premsa i aquest tipus d'events de, mai està tranquil i sempre està a la defensiva, però jo no el note preocupat, jo no, jo no, note, mm, no note que Nuno estiga preocupat per lo que li puga passar. Uh mhm. -huh. És a dir, ell mm, té el recolzament del, diguem, del propietari del club, que és Peter Lim, i té el recolzament d'una persona que no té un càrrec en l'organigrama del, del club, però sí que té poder, té un poder, que és Jorge Méndez, i a partir d'ahir n'hi ha una realitat que és el futbol, i com la pilota no entre, com no guanya mm, no sé quants partits, eh? no, sé, no, sé, no sé quina confiança van a tindre en ell i quan, quan se va agotar el seu crèdit, però com, no, com el València palmen la Champions i palmen 4 o 5 o 6 partits seguits, la gent se li va tirar damunt a un Espíritu Santo i no a Peter Lim. Que a Peter Lim se li pot tirar damunt, però més avant. Però el primer, el primer que està exposat és Nuno. Per què? Per conforme han anat desencadenant-se els aconteixements. Si Nuno és el director deportiu, el entrenador, el que trenca les entrades en taquilla i, i el que repartix <laughs> els, els, els petos i els embolaus a la premsa, al final va a pagar per tot això? Mira, mira jo... Eh, hi ha que pensar que, que quan ve un empresari d'aquest nivell eh, tan poderós rodeja de la gent que ell té confiança, ¿vale? Entonces, així no coneixia a ningú. Va començar a, a, va començar a Rufet que està però després no patas seus. I els seus Nuno, pues, defendran a Nuno. Hasta que, que, pues, que si en perdent, hasta que ells venguen peligrar la seva inversió. Quan veuen que a peligrar la seva inversió, manejaran fitxa. Mentre no de Pellegrino no, no faran res. Sí. Això ho tinc molt clar. Vale? Perquè necessiten un home, com ha dit Salva, que s'ha portat tots els palos. En aquest moment és Nuno. Entonces, Nuno és la seva confiança, és el seu amic. De federat, que diuen. Pues, pues és correcte. El correcte està, està, al de cap està tots els seus diners, el seu patrimoni també. Pues, bueno, uh -huh. el que passa és que són un club de futbol, que tenen uns colors, un sentiment, i l'agrada eh, expressa el que, sent, lo que senten en aquest moment. Uh -huh. Entonces, Eh, bueno, pues, pues, haremos el conqueda todo eso. Yo estoy, yo estoy en César, perdona Manolo. Venga. El Valencia, el Valencia para, para Peter Lim y para Jorge Mendes y para esta gente no deixa de ser un producte. Un producte en el sentit, igual que Danilo és un producte y Danilo hoy no lo matéis que fa dos mesos. Uh mhm. -huh. ¿Vale? No sé si m'explique. Sí, sí. Que, que tampoc ho valia. Totalment. Salva, jo, jo he hecho una pregunta. Si, si fueron vosotros eh, i heu invertit 100, 200 milions d'euros, diríeu el, el, el negoci manda un altre? No. Pues, pues sempre hi ha gent que, que li agrada mandrejar, que li agrada fitxar, després tens una mica representant i comença a dir-te coses, pues tu ja jugues a ser, a ser representant, i jugues a fitxar, i jugues a veure, després comença a veure partits el que més saps de futbol eres tu, i com eres el dueño ningú te diu que no saps, sinó, sinó com, és que tu eres el que més saps, entonces, així és la piqueria que se muerde la cola el jefe, el que, el que té diners, el representant, que és el seu amic, posem l'altre allí, jo dic que no, no ho sàpia, eh? Jo per mi, eh, so, so, mm, també dic que quatre partits ja són molt, molt pronti per, pa dir, pa dir moltes coses. Sí, però... Però, però està rodejat, eh, jo crec que no està atent el paper que té que fer. Mm. A part de ser entrenador, té que dominar tot, de fitxar, té que dominar tot. És que és a la, a, a la mà dreta de, de, de, de del dueño. Mm. És que és normal. Però el, el, el propietari no ha de estar tranquil en la medida en la que eh, este cada semana, creo que era la... Este cada semana es el Gran Premi de Singapur. Vamos. En sa casa. Sí. Siguiente eh, accionista eh, importante en McLaren y es estat en València. So, això, sopant en entrenador. Això, dir una, això també m'ho dir una cosa. Mira, ei, eh, eh, no, no descuida el negoci, el qual no és un adolescent. no, això 12, parla molt d'ell. 12 i 10, fem una pausa, és que si no se m'ho va botar la publi. I que se diu que de volta en tenim més. Fem una pausa per a la publi i tornem, vinga. La nueva forma de reestrenar coches se llama Pro Ocasión. Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre Toyota Auris Diesel del 2012 por 10.000 euros o financialo por tan solo 192 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Los libros los zapatos. <laughs> Y, el chándal. Y encima también necesita un portátil. Uf. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 22, raonant al voltant del que va córrer en Mestalla, la de la reacció del públic abans d'entrar en el tema futbolístic, tinc ara dos preguntes extrafutbolístiques. Són derivacions de les mateixes, però crec que s'han de plantejar i, i, i anar eh, buscant eh, solucions. A més, vos recordo la pregunta que estem fent en el Twitter en el dia d'avui és i tu per què li xiules a Nuno? Arroba esports 97 nit. I tu per què li xiules a, a Nuno? Eh, jo volia fer dos preguntes més. Eh, tota aquesta acumulació de poder fa, com diuen les males llengües, l'entrenador i la, la pregunta és directa per a César perquè ell sap el que és això eh, quan acumules tantes funcions és que pots estar distragut del teu comès principal que ha de ser el d'entrenar, César? Mm, bueno, eh, jo no sé la capacitat que tindran uno per totes aquestes mhm. coses. La veritat que hi ha molta feina, però bueno, jo, si si he demanat això és perquè crec que, està, que pot treure tot avant. Bueno, si és professional, com deu ser del futbol, té moltes hores al dia per poder treballar moltes coses, no? Eh, jo també crec que que en aquesta vida n'hi ha que delegar a moltes coses. Uh mhm. -huh. vale? Que tu no és el que més saps, ni el més intel·ligent, sinó el més, el més important és rodejar-te de gent que sàpiga tant més que tu. I després cada un dirigirà... O... Si és possible de gent de rodejar-se que sàpiga més que tu, mm, més que tu, perquè sols els mediocres, César, intenten rodejar-se de gent que, que pues no fa ombra. Pues, per això estic dient, Manol, tu t'has rodejat de gent que sàpiga tant o més que tu. Va, perquè això és la que t'ajuda. <laughs> Si, si tu solo que el diguen sí, sí, sí, bona, Yo creo que no, ahí mejor millones Entonces tienes que de y en gent eh, y tu que tienes y serás responsable de lo que falla en esa parcela y las decisiones que tengan además. eso pero muy es pero importante bueno, yo no, no sé, no, no, tendrá, pero tendrá pero bueno, no sé la capacidad que tendrá, eh, cómo fará, me tiene que, que cuando te pres aquestes es que es tu, es tu capacidad para hacer todo César, eh, perdó, Salva i Andreu, penseu també aquesta història que eh, li pot mm, pues això, eh, distraure una miqueta el fet de no tindre que dedicar-se sols a entrenar? No, distraure no, jo crec que no. Jo crec que en uno un tío en una capacitat contrastada i, i la prova la tens en que en un entrenament te parla set idiomes. És a dir, eh, en uno és, és, jo crec que està... No sé si està preparat, eh, no sé si té experiència. Jo crec que, crec que no la té per a fer tot, tot el que fa, però sí que té capacitat. Altra cosa és que jo li demane que siga coherent. És a dir, si fitxa eh, un Danilo i fitxa un Bacali i fitxa eh, un Aderlan Santos, el que vull és que es pose. Si ell és director esportiu i és eh, l'entrenador, jo el que li demane com a aficionat és que es pose i que siga coherent les seves decisions. Mm, jo crec, Manolo, que no està totalment... Jo crec que no, aquesta situació d'ell no, no l'afecta. Crec que no, eh? A l'hora de preparar el, a l'equip. De fet, ell, si poguera, encara... Eh... Remataria. <laughs> No, no sé si remataria, exacte, però controlaria encara més eh, facetes en el club de les que actualment ja, ja controla. Sí, però tu, que, tu creus que li agradaria controlar encara més facetes? Jo crec que sí. Com per exemple? Ser el xòfer de Tors? <laughs> pues, no sé, la faceta de eh, comunicació, uh mhm. -huh. crec que... La controla, li, eh? li agradaria controlar-la. La controla, eh, Salva? si no la controla ella, li agradaria controlar-la. La controla. Però crec que no li afecta en la planificació mm -hmm. de, de mhm. l'equip. També te dic una cosa, César abans ho ha dit, que no ha d'estar molt tranquil. I jo un dia sí ho vaig dir, i vaig utilitzar una expressió molt valenciana, que és que no estava més tranquil que un aca. Mm -hmm. Per què? Perquè en el moment si la grada, si l'equip no millora i no fa gol, evidentment la grada continuarà tirant-se-li damunt i cantant-li. I arribarà un moment en què probablement molta gent se xire cap a la llotja privada on estiga eh, Peter Lim en companyia de la seva família. I a partir d'ahí, Lim dirà, buf, Y pararán en Mendes y parará en Nuno y el farán fora. Se n'anirà cobran toda la indemnización, le queden tres y y probablemente la próxima campaña Méndez se coloque en un altre bon club del que maneja Méndez. Y mhm. que ninguno se olvide que así la situación será la mateixa. Vull se uno y un técnico un de la factoría, eh, Jorge Méndez. i ja està, i això va que era també és possible que algun dia això li faci obrir les ulls a Peter Lim i li faci veure que només està, no només està Jorge Méndez bueno, no, si tu eres amic meu sí, sí, sí. i tu i jo tenim un negoci de però, ràdio... Però, però tu i jo som amics... Eh, vull dir, jo no crec que <laughs> Limi Mendes siguin amics de xicotets. Han fet amistat per els negocis que comparteixen. Crec que són més socis que amics. Jo crec que és amistat, Manolo. No que tenen una bona relació arran de ser socis, però crec que ahí lo que, bueno. lo que, que prima és... Es el, el, pensa la que tela. Se, pensa que se pot trencar aquesta amistat? Bueno, pues és una teoria, jo crec que no, però que mm. així vindrà l'altre tècnic de, de Mendes. Calarà més o menys que en uno, però així hi haurà un altre tècnic de, de Mendes. Perfecte. Eh, Ara, ja... més tranquil que una cana, eh? Mm-hmm. <laughs> jo ho estaria Esco... també, eh? eh? Sí, una cosa, és reversible aquesta situació? Perquè com estem parlant tots d'un rerefons extrafutbolístic que és evident que existís eh, la pregunta és, esta situació... Mm és reversible? O, o hi ha una volta a so agarrat i amb evidència de que ni una situació extrafutbolística rere fons ja va ser molt complicat revertir eh, el moment eh, de tensió en el qual està vivint eh, el València i el seu entrenador, o l'afició del València i l'entrenador de l'equip. Jo crec que sí que és reversible i la qüestió mm, jo crec que es redueix al, al futbol si el València guanya partits i, i marca gols i, i està en una posició en la que té que estar i competeix per les seues aspiracions uh mhm. -huh. la gent no li, va, no li va cantar tots els dies a Nuno, Nuno vete ja crec que seria absurd la qüestió, l'altra qüestió és si, si la gent com jo considere li ha pres la matrícula a Nuno i a la mínima esta situació que veig que l'Emaire Mestalla se va tornar a repetir i com va afectar això a l'equip uh mhm. -huh. que a mi m'agradaria que César, que és entrenador, que ens conte este tipus de situacions com poden afectar a l'equip. Sí, bueno, sols sí que afecten, perquè... Eh, vos, sembla que, que tanquem aquest tema sí, per a, sí, sí. després de la publicitat, perquè tenim que fer una, una segona pausa, però eh, Salva i, i César, primera el que anem ara. És reversible aquesta situació? Jo crec, Manolo, que sí. Si ah. l'equip comença a pitar, vull dir, a, marcar, a guanyar, si este cap de setmana, este cap de setmana no, si la mm. pròxima setmana o dimarts ja, perquè tenim competició intersemanal, dimarts. se puntua en Cornellà eh, el Prat i se li guanya sí divendres a Granada, pues a partir d'ahir, Manolo, jo crec mm. que tot continuarà amb certa eh, tranquil·litat i, i normalitat, perquè perquè l'equip, no ho oblidem, no guanya en Lliga, però no ha perdut. I la situació, evidentment, és reversible, perquè mm. resta moltíssima Lliga. I si mirem el que mm, han puntuat altres rivals directes, com per exemple Sevilla, pues a partir d'ahir eh, la classificació jo crec que encara no és eh, normal respecte a la ubicació de determinats equips amunt i avall, i una d'elles que no és normal és la del València, jo crec que reversible totalment Tu que has vestit de curt en aquest estadi, César, i saps perfectament com és l'afició del València, és reversible basó o quan m'estalla la garra en algú ja és molt complicat i més quan hi ha un aspecte extrafutbolístic de rerefons No, eh, jo estic, estic en salva, és reversible perquè la, les victòries alivien tots, s'olviden les coses eh, després ho celebren tots està clar que eh, això quedi dins i a la mínima pot eixir, però mm. bueno, si, si encara hem trobat el partit i l'equip dona, a nivell que té, guanyant, l'afició jo sé que es tranquil·litzarà i quan vega l'equip i dalt pues, apostar a, a, a l'equip, no? La millor forma de, de, de curar-ho és guanyant, això està clar. 12 i mitja, fem una segona pausa i després ens esperem un fund de preguntes. Una de les que ha fet, per exemple, Andreu, això afecta Eh, després parlarem també de el per què el València sembla haver-se quedat sense idees futbolísticament. Hi ha moltes coses encara que responden el dia d'avui, 12 i mitja en la nostra tertúlia, així a Esports 97 nit, a la 97.7 ràdio, a la tornada. El primer que farem és llegir totes les opinions que puguem, no crec que siguem totes, perquè avui, eh, una volta més, gràcies, heu contestat d'una manera massiva a la nostra pregunta, que és i per què li xures tu en uno? i una volta llisca amb totes aquestes preguntes, com dèiem, del eh, partit, de, del partit d'ahir, de, al voltant de Nuno, quan llisca les respostes entrarem a eh, completar la resta d'incògnites que n'hi ha, que són moltes. 12 i mitja, Esports 97, nit a Sina, 97.ràdio. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Te asesoraremos sin compromiso. Renuévate para el nuevo curso con mil automóviles. Estrena tu Fiat 500 totalmente equipado por solo 7.998 euros. Como lo oyes, tu Fiat 500 nuevo por solo 7.998 euros. Y benefíciate de las mejores condiciones de financiación, sin sorpresas. Compruébalo en Mil Automóviles en la avenida Camino de Benetuser, número 85 o en Automóviles.es Y si lo prefieres, llámanos y concertamos una cita en el 963 11 26 11. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en tres meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 33, Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio, en la pregunta que hem fet en la nit d'avui, i és, i tu, per què li xules a Nuno? I Hobby HG diu, perquè és una acumulació de circumstàncies, sense sistema de joc, direcció esportiva, tema Mendes, Fabrola Pudent, Salvo i Rufo. Juan Matías Dolz, li xiulen simplement perquè no entra la pilota, si entra ningú se'n recordaria de res. Víctor, perquè no gana ni más ni menos. Además de jugar sin sentido, centramos 200 balones al área para que remate el cáncer de cabeza. Juan Carlos Juliá, por ser máximo responsable de fichaje y estructura, equipo técnico, o sea, lo es todo. Y Méndez su extensión de un equipo que no va. Alex Suñer no fa autocrítica. está más cravata en la chiste del club. La seva única función ha de ser entrenar y punto Víctor diu... La gente el chula pertirá a salvo y Rufete. El joc es Pero pero es la cuarta jornada y encara más más más para para chular Peix Orient. perquè és un dels culpables de la confecció del planter mediocre i car que tenim. Un no, el principal Junta Mendes. Sentiment BN diu, està clar la mala eixida de Salvo i Rufete i per el poc joc que demostra l'equip a dia d'avui. Miguel diu, perquè no juga a res. Més, Sector 9 diu, básicamente porque tanto esta temporada como la pasada nos aburrimos como ostras. No sabe, no tiene preparación, no es apto. una arbona. Jo no vaig xiular en uno, però el plantejament d'ahir va ser de xiste. El València és un equip molt previsible. València collonut haver, ha demostrat haver perdut del nord. No té personalitat i això porta que les seues decisions estiguin influïdes per la grada. Jorge diu perquè no se li pot xular a Mendes. Un representant no mira pel rendiment esportiu, sinó econòmic. La culpa és de l'IM. Moisés Masajista diu no juega nada, sus fichajes no aportan calidad. Se ve que no trabaja los partidos y eso se nota. Este equipo da pena. diu también. Jorge, diu eh, per voler encarregar-se de tot cuando hauria de dedicarse la mesa a entrenar. Ens costará mm. moltíssim trobar un staff como el que tenían Sergio Iniesta diu, has tenido toda la pretemporada y seis partidos oficiales y no se ve nada de juego. Yo creo que es ya bastante tiempo. Jesús F. López, como no entre la pelotita, se pasa factura por las formas de asalto al poder. Fichajes, incógnitas y juego paupérrimo. Miguel Perona es muy sencillo. no sap ni l'any passat, ni este, ni mai. José Ramón Esteve, porque no juega nada con la plantilla que tiene y es su segundo año. Andreu diu que es un fantasma Y de fantasma ya no tingut prou así. El divendes al minuto un mocaor fora. Víctor diu no puedes pitar en seis partidos sobre el entrenador que te ha llevado a la Champions con 77 puntos. Se le pita por rufo y salvo. Curva Gremlis, diu el problema no son los cambios y el sistema. Los grandes éxitos se consiguen con grandes líderes. El tuyo está en Manchester. Burgos diu el Valencia no juega un pimiento, uno juega un pimiento desde que en uno. Crec que es perd temps si no el fan fora. Portem fent entrenadors molts anys. en diu, no li han guanyat 3 equips candidats al descens. Un d'ells amb 10 jugadors 40 minuts. Ah, i perquè dona asco el xoc. Diu, eh, per exemple, Requena Amunt, Eso es cierto. Eh, i lo he leído... Bueno, responia un altre, un altre tuitero. Fernando Perales diu perquè és incapaç de rectificar les seues errades ni reconèixer-les. Sergi diu el Sevilla, lleva algun títol con aire, el València no. Andreu F. Albert diu el València podria estar jugant 3 hores més i no li cola un gol al Betis, davanter molt fluix per a Static Paco. VMS diu, jo no le pité, siempre estáis con lo mismo, malmetiendo. No, home, a veure si és que els cantis d'ahir se'ls hem inventat nosaltres. Vull dir, estem preguntat el per què els cantis. Si, eh... Evidentment no tenim el DNI de Quipita, no. però hi ha una majoria de gent... I també t'he dit una cosa, si tu tens un bou davant i li plantes cara, és possible que te dues una corna. Ara, ah, si tu tens un bou ...y te tires d'esquenes que no vols veure el problema, ...lo normal es que el gol de una corna te revente un metro. udipe que perquè hi que pensa que gol crítica ...es desestabilizar... o fer mal... No, contem lo que ni ha. Agrade o no agrade. Ahora es menos agradable, igual que l'any passat en todas las victorias... mes César, de por incomprensibles, fichar novatos, poner a jugadores en baja forma, jugar a nada y tirar a la dirección deportiva. Pago Camañas, Diu, creo que tenemos muy poquita memoria. Nadie se acuerda de Kuman y de que Nuno es el que ha puesto, es aquel al que ha puesto el amo del cortijo. Sergi Diu, ¿pero tú crees de verdad que con uno ganaremos algo? Yo creo que no. Ojalá me equivoque. Jugando así, no. Eh, mes, yo estando yo sé, Unai no ha tirado a Monch. Ah, no, este está, está, en, el discurso para la Kenia. Paracetamol, porque no es un entrenador de garantías, no sabe organizar el equipo en ciertos momentos. Incluso Unai era, mejor, tercero tres veces. Salvador, porque el juego del equipo es muy previsible y con esta manera de jugar los delanteros fracasarán siempre. No hay sistemas de ataque. José, pésima política de fichajes. no aporten res, equipo es prepotent. Eh, eh, no aporten res al equipo. ell es prepotent, no juga res Y la bufa tot, tot, que torna el Río Ave. Mario Molina, no fa autocrítica, no hi ha estil de joc, massa poder en la tècnica, nula planificació, suport total, gestió de Mendes, no volíeu a l'IM? Més, Diu Chichi, diu planificador d'una plantilla... No me mires aixina, se diu aixina. Chichi. Diu planificador d'una plantilla mal conformada i reincident en errores de Rodrigo i Parejo. I mm. els últims que han arribat, és que a tots no anem a arribar, és impossible, però, eh, per exemple, els últims que han eh, arribat al nostre Twitter Diu, perquè em tenen aficionadores de rodes de premsa, però no ens convida ni a una torra ni a una cerveseta per a que anem a Mestalla. Álvaro Diu, por sus formas de querer dirigir al club y por no hacerlo mejor para el equipo. Solo mira el negocio de su amigo Méndez. Y Aaron Cano Diu, yo no chulo a cap persona, pero pense que els chulits en uno són la conseqüència del joc i de la gestió esportiva. Senyors, per què el València s'ha convertit en un equip previsible absolutament? Vull dir, ahir la seqüència porter, central, pivot i interior o lateral, segons qui putxara o qui doblara, per centrar a l'àrea va ser l'únic argument que va oferir en 90 minuts el València per intentar doblegar a un Betis que des del minut 2 de la segona part es trobava amb eh, només 10 futbolistes. Què passa ahí? Home, tenim un entrenador, no? Això és el primer. César. <laughs> Home, això, per jugar algo n'hi que estar a dins, eh? Uh mhm. -huh. eh eh previsible, previsible. Jo crec que el València va jugant, està jugant a Rafa, que hi ha moments que, que, que pareix que jo millor, després... Després temo més, més durant més temps que és, eh, que exemple, falta una marxa, però vol repetir, portem quatre partits eh, i estem, i estem posant en dubte l'entrenador, jo crec que hem que tenir un poquet de paciència tot uh -huh. això, ¿vale? Entonces, després tàcticament cada un parla, perquè ja tots som aficionats i tots parlem que si anem cuidant lateral, eh, jo crec que, que, que este equip té jugadors de nivell, però jugar millor, però que, que és pront encara per a, per, a, per a jugar tantes coses, per mi. Jo estic d'acord amb César Manolo. Si m'hagués preguntat si és pronte per a jugar o no, jo t'agrada que sí, que és, sí. és pronte per a jugar al, a mhm. l'entrenador. Uh -huh. Hi ha quatre jornades de Lliga. És cert que el futbol no, no és bo, és cert que hi ha determinades decisions del tècnic en, en canvis o a l'hora de configurar alineacions o inclús eh, convocatòries com, com la d'ahir, que són totalment eh, discutibles o que se li poden eh, criticar, és cert que l'equip no guanya, però també és cert que, que l'equip encara no, no ha perdut i jo crec que és molt pronte per a cantar el Mestalla en un OBT ja. Jo saps que no sóc un seguidor eh, acèrrim del, del tècnic, sinó que moltes voltes al llarg de la passada campanya l'he criticat. Jo recorde eh, la passada temporada a aquestes mateixes alçades de, de campionat i més enllà, Manolo, que jo deia obertament que al València el salvaven els resultats, però que el futbol que practicava el València era molt dolent. Què passa? I la diferència, ho he dit abans, l'any passat, i ho va dir Rodrigo, ahir Rodrigo, quan és en roda de premsa, Rodrigo eh, fa un xest eh, on, <coughs> on chasquea los dedos, que no sé ho diu en valencià, chasquea los dedos. Sí, chas... pica els dits. Pica els dits. Uh mhm. -huh. Y digo, es que l'any passat... Hacíamos así y, marcábamos. Hacíamos así y marcábamos. va, y este año no i jo crec que és la diferència, Manolo. Mm. L'any passat el València arriba a Getafe i en un quart d'hora te fa tres gols. Sí o no? Mm. I el València l'any passat arriba al Mestalla i... Minut, però li, vie, minut, però, li, però li veies altres coses. Sí, però li que... veies una velocitat que no li veus... Intensitat, en, en, ritme... En velocitat és més, és més difícil sorprendre, és més, difícil, Va, és, sí. és, més, és més fàcil sorprendre, és més fàcil tirar una diagonal per a fer un joc interior-exterior que només el central, pivot, eh, eh, lateral o extrem i centre... La diferència jo crec que és la pegada per a mi, i Rodrigo crec que ahir té la clau i és la pegada. Ara, futbol, l'any passat a aquestes altures de campionat i en guany el mateix, un, Escolta, pe un la, pepino. La pegada, la pegada eh, has de, tindre, eh, has de xutar la porta per, per tindre pegada. El València no xuta la segona part de porta. Però quan xutava l'any passat, Manolo, eh? que passa les estadístiques d'arribades. Arribava pues, molt poc, però per, marcava efectivitat en efecte, 100%. Pues, Pina, per poc arribada, per exemple, ja arriba més que ir. Pues és un problema de pegada, que enguany no té pegada, Manolo, de veres. Si no arriben com a la de pegada. El, que algú recorde el debat a aquestes altures de l'any passat. M'estàs recordant quan jo jove una lliga en què coneixíem els àrbitres i tal, i sabien que hi havia un molt casolà. I uh -huh. necessitaven guanyar i anaven darrere d'ell tot el partit diguent-los, eh, xiulamos un penal i al final moment que només se gira en tota la roda diu, jo vull jubilar un penal però arribeu a l'àrea que l'any passat arribava, que arribava lo, arribava lo mateix Manolo, lo arribava lo mateix que enguany L'any passat marcava no, i enguany. No, no, no, jo, jo, jo estic segur que no. Si tu agarres... Ara no tinc les estadístiques dels quatre primers partits de la temporada buscale, anterior, buscale. ni des dels quatre d'este, però se podrien buscar mm. i veuràs com el València ha tingut molt més, més arribades. perquè és que era diferent. Jo veia un joc absolutament molt més elèctric, amb molta més intensitat, Eh, que físicament l'equip estava molt millor i així és més fàcil sorprendre, trobar, trobar una passada entre línies, mm. perquè la defensa rival no està tan fàcilment acomodada sabent, però és que la lo defensa de física, del Betis... Lo de físicament, quan el preparador físic és el mateix, no la no, compre. No, no, no. I és el tòpic periodístic de quan els equips van mal, enseguida. No, és que la preparació física... Jo no, no he dit la, que l'equip no estiga mal físicament. No, simplement, André... No la André, André li dona ritme i intensitat al centre del camp de València i no ha estat jo crec que eh, n'hi ha un problema, que és que el València té molt pocs registres. Uh mhm. -huh. El València només eh, funciona o carbura quan està en punta de gas, quan, quan està en un ritme alt, en una velocitat alta, si té futbolistes com André Gómez, que poden fer la transició molt ràpida d'una àrea a, una, a l'àrea la contrària, i després mm, a mi me va sorprendre molt la lectura que feien ayer molts, molts futbolistes uh mhm. -huh. de hemos hecho un buen partido, hemos dominado con, con 11 y con y 10 y eso es una altra pero Y que el problema, el problema era que no había entrado el balón Pero es que yo he parado en un futbolista y la lectura que fea era que el balón no entraba, que, no se lo explicaban cómo el balón cómo el balón no entraba. Yo creo que el problema va más allá. Y si jugador y el entrenador no son capaces de Boreu Pero si tú si tú si tú reconoces el problema, Serás capaz de cambiarlo pero si, el, problema es, es una cosa del azar y de, que el balón no entra... Arran de reconocer el problema podrás afrontarlo. Si no reconoces que ni a un problema no vas a afrontarlo. A mí me preocupa eso. La semana pasada dicen que volien que llaman dos delanteros, ¿no? Correcto. Y esta semana llevan dos. Eh. Sí. y va va jugar pior o mejor Pichor. Entonces, yo, eso pues, <laughs> es que la semana, la semana pasada pasa llaman dos. Y si es un yo pues, César. Yo, yo, yo, al final yo, dos y yo uno. Yo creo que a Valencia le falta va una marcha menos. Pero para pa jugar en dos delanteros tendrá que treballar, ¿o no? Sí, a, a, Salva, jo no estic ahí, o Andreu, jo no estic ahí, no veig a entrenar, no puc dir-vos... I, és que no ho ha treballat. I, i seria... Eh, de la meva part seria, no, no seria correcte jo crec que jo parlava d'un companyer sense veure-lo entrenar Entonces, jo no sé si ho ha treballat o no, si no ho ha treballat mal fet però eh, jo sí que li veig a l'equip que a mi em mm, falta la marxa no sé per què, no sé si serà l'estat d'ànimo, si serà la confiança, que pot influir, però notes que, que li costa. Oh. Entonces, pues, eh, guanyant te soluciona moltes coses, se, se agarra més ritmes, se tot, eh, però no és, no és coses... Per mi no és res físicament, eh? No. Això són estats d'ànims o estat de... No té res que veure amb la, la, la pressió física, eh? Saps que, que, que no estàs bé, per lo que siga, no té falta confiança, el que ja sabes, l'any passat, primer que tires a la gatera, a la segona a la gatera, pues, pues anava tot bé, i guany, veus que no, pues, pues pareix que tot més costa una miqueta, eh? Ara, lo de treballar o no treballar, jo dic, jo no estic aquí, no sé si, si treballarà. I, però, però, suposo com a entrenador que quan tu fas una cosa perquè la treballes. 12 i 46, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida, encara hem de parlar de més coses, de més incògnites. Eh, una de la que abans la pregunta li feia Andreu a César, que vull eh, parlar, si això afecta, si aquest ambient afecta al jugador que se vestís de curt i eh, intenta eh, guanyar els partits una miqueta alia a lo que està passant, però clar, és que no pot ser-ho quan tot un estadi eh, brama de la manera que brama a Mestalla. 12 i 47, l'última pausa, vinga, i tornem. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. La nueva forma de reestrenar coches se llama a Ocasión Ocasiones ocasiones tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en septiembre, Renault Captur TC del 2013 por 13.500 euros o financialo por solo 260 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10 los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49, i la pregunta que cal fer, que abans li feia Andreu Alberola a César, i jo crec que és una pregunta que eh, té cabuda en este debat, és, César, i al jugador això li afecta? Al futbolista un ambient com el d'ahir en Mestalla l'afecta? Bueno, jo crec que si segueix ambient pot afectar, però jo crec que si és un cas aislat no té cap etat. També dins de, de la plantilla n'hi ha eh, jugadors més afins a l'entrenador i més, a que són més afins a l'entrenador pues, tindran un sentiment de, de ràbia i voldran guanyar per l'entrenador, n'hi haurà gent que passarà més, eh, de, jo crec que si és un càntic com el sols i no passa, no té per què afectar. Si, si és continu, pues, només se de <laughs> se tenen que prendre mesures, perquè perquè sempre no pot ser així, no? però, però sí, nosaltres no té per què, no té per què afectar. Jo crec que els futbolistes no, no els afecta, Manolo, per una, per una situació molt, molt clara. I César <laughs> tracta de molts futbolistes. La grada carrega contra el tècnic. A partir d'ahir, mentre la grada no s'aixequi contra futbolistes, més Correcte. tranquils també que una K. Claro, i el que, i el que són més amics de l'entrenador pues potser això sona encara, encara van i, i, i l'amor propi per defendre el seu, entre comillas, amic i, i entonces Sí, però bueno, el jugador cap és egoista i, sí. i, i el que diu Salvo, mentre no digui res a ell, podria estar més tranquil. Andreu, tu creus que afecta o que no afecta? Jo crec que a dia d'avui no. Mm -hmm. Però jo la pregunta que faig és a, a, a llarg o a mitjan termini, si aquesta situació continua, continua repetint-se i va més enllà de l'entrenador, que pot anar més enllà de l'entrenador, perquè ja ho estem veient, com per exemple és que hi ha un entramà de tensions que no és només l'entrenador, és que hi ha futbolistes com, com Rodrigo Moreno, òbviament l'entrenador és el primer senyalat i ha de ser-ho, i ha de ser-ho, i més en aquest cas, que és entrenador, director esportiu i, i mil coses més. Uh mhm. -huh. Però hi ha futbolistes que ja estan pagant-ho. Rodrigo, un d'ells. Clar, hi ha un entramà de tensions que els futbolistes estan pagant-ho. Rodrigo és un d'ells. Parejo. Rodrigo, jo, Parejo, crec, jo crec que Rodrigo... un d'ells també. Jo crec que Rodrigo és un jugador que en València s'ha apocat. Ha minvat ha minvat perquè ell no troba el seu millor rendiment, ell veu que l'entrenador el posa, el posa i el posa, i que això fa que la gent el tingui en el punt de mira, perquè la gent el que interpreta és juga Rodrigo perquè és de Meriton, no és que ho digui no tal, és que el que se senta a la galeria, i a partir d'aquest jugador ara li pesa, i l'any passat és cert que no va fer 10 gols al principi de la temporada, però sí que és cert que el veies desborde, velocitat, encarava, tal a voltes finalitzava millor, a voltes finalitzava pitjor, però que un guany cada volta li veus menys coses a este, a este futbolista. Eh, eh, si, si esta cosa segueix, uh mhm. -huh. sí que afectarà en el sentit de que entonces, com ha dit Andreu, eh, n'hi haurà jugadors senyalats. Diran, este de, este de mérito o este de fulano, i entonces la gent, i a la mínima, la, eh, eh, eh, eh els la pagaran, això no és bo per ningú. Però el principal és el, el que s'assenta en el palco aguantarà vull dir, si això segueix, vull dir, perquè jo estan ahí, però eh, quan la gent se gira per les joves i després se gira cara, cara a la zona VIP, aguantaran o no aguantaran? Això és la, eh, la, la pregunta. Entonces, per aquest ambient a ningú li agrada, eh? I, i quan li al del teu costat, pues tu estàs tranquil, però quan te xillen a tu ja no estàs tan tranquil, eh? I això és una, això és una realitat. A veure, si la situació va més allà, evidentment, Manolo, tot el, la, la grada se xirarà contra tot el món, futbolistes, inclús eh, en e la seva que no ahí, en la La privada, evidentment, si la cosa va a més i l'equip no guanya, doncs pues, clar, però jo crec que de moment els futbolistes no, no estan preocupats. Bueno, doncs, pues, eh, per cert, eh, difícilment terrible el voler jugar amb dos davanters, eh, César, eh, Andreu i Salva, i que el davanter que te pot donar algo diferent a aquells per característiques que tu tens en el camp, que és Negredo, el deixes fora de convocatòria. Però, però n'hi ha, ha hagut un, un oient un oient vostre que sí. ha escrit un, un tuit i ha dit eh, pegué, molt de cent, pegué molt de centros i estava Paco, entonces la resposta era no, el que faltava estava sentat a la tribuna. Mm. Pues de, sí, tant de centros que hi havia. Entonces, eh, bueno, jo m'imagino que ells tenen preparat totes les coses... És i... que me crida l'atenció, perdona, César, que te talle, que estava el debat dels dos davanters en el carrer i en efecte en uno és en dos davanters a ir però no en els dos davanters que eh, obrir eh, aquest debat, que és juntar Negredo i Alcácer. Eh, sí, sí, pot ser, però vull dir, eh, un equip que centra molt de valor, el, el jugador que millor va de, cap, de cap, que és Negredo, no estava, no? Se referia al teu, al, a l'oient mhm. vostre. Mm -hmm. Jo crec que tenia part de raó. Ell, eh? ell buscava una solució. Però, bueno, però jo què sé, jo crec que els entrenadors tots volen guanyar, jo crec que no vol guanyar perquè el que vol és que no li diguin Nuno vete ja, sinó que que le falló una estatua, que le falló una falla, y, y, entonces yo pensé que él tendría programado para tres cosas, ¿no? Pero, pero bueno, no va a ir conforme con Bolívar. que, que penso que podia buscar a missa davantera d'ahir i deixant Negredo vol, fora? Jo crec que hi vol canviar, Manolo. Jo li pregunté a la roda de premsa què, què buscava amb el canvi de sistema, perquè juga 4-4-2, canvia el sistema, què buscava amb els dos davanters, què buscava amb quatre canvis, recorde, en l'alineació, què buscava deixant a titulars habituals fora de la convocatòria, i la resposta és que tot estava estudiat, tot estava planificat, i no ho va dir, però ho vaig interpretar d'altres respostes, que si tornara a plantejar el partit, el tornaria a plantejar igual. Mm Yo también te digo una cosa, a mí agradaría poner Chuncha, Alcácer y Negredo, y a ir A, a tu y a todos. Me agradaría poner a, a Alcácer y Negredo en Jock de a Alcácer y Rodrigo. pero también te digo una cosa, la actuación en este inicio de liga a aquel golaz en Mónaco de Negredo, mm, la actuación de Negredo no espera que se cuide en día, se le considera davanter titular tampoco. Y el Depor tampoco el del Depor tampoco esté malamente. Eh? Y Paco, jo... de Paco que eh, Paco tampoco està, tampoc pues a partir de ahí enten que, que busque Rodrigo Alcácer, que proben Negredo Soles, que, que Alcácer, que aparega Mina, porque... qué? cap... Negredo fuera de la convocatoria? Y es es una otra cosa. No, no, es que... Eso es una otra cosa. No, no, es que es la real de la pregunta. <clears throat> Eso es una otra cosa. ¿Y Enzo fuera de la convocatoria? Y Enzo, que es el futbolista de Central, es el que más en forma está en este arranque de temporada, me crida l'atenció. Jo li vaig preguntar si era pel cúmul de partits, però no va contestar. I, cert... I fer un sistema asimètric i donar-li tota la banda a Orbán, a Orbán, no a Gallà, que el que te puja i el que te baixa és Gallà i el que te cobreix tota la banda. A Orbán, que després Orbán no només no va atacar, sinó que va patir, va eh, patir. Eh, en Joaquín moltíssim. Va patir en Joaquín. Jo hi ha coses que no entenc. No, ah, però Orbán ja no, ja, ja no agrada tant Orbán aquesta temporada. Correcte. Per va anar tant. Per què? Pues doncs perquè va, per exemple, tindre una errada molt greu l'any passat en la visita de ah! València al Camp Nou i perquè en la primera jornada de Lliga en Vallecas, quan les va engurar el torna bots. i ahir Joaquín, en 34 tacos, el torna bots. i la gent està veient que a lo millor l'any passat arrencar marcant un gol en Sevilla era un jugador que se veia en molta espenta en molt, molt d'ímpetu molt, molt gladiator, <laughs> entén-me però que a lo millor, si rasques una miqueta, se veuen, se veu unes carències. És curiós, és curiós. és un bon fitxatge o no? pues jo encara no ho sé definitivament. És Que curiós. passat un- sincerament. L'any passat un gran fitxatge. Alguns digueren que era un gran fitxatge. A mi me sembla molt curiós que pregunta que Orban, no a mi. Orban per, la seua, per les seues qualitats, és un futbolista que te resol dos posicions, la de lateral i la de central. no, a mi l'inici de Lliga de l'any passat, de d'Orban, mm. me paregué Que és- molt bon inici de Lliga i me paregué un futbolista que conforme el veia jugar, eh, Orban, Orban jo crec que és que un luxe... jugar en altres equips de la Lliga. Sí, és un luxe per a qualsevol entrenador, perquè te pot solucionar la mm. posició de lateral, la de central, te pot jugar de marcador, te pot jugar inclús de, en el centre del camp, que en mm. Argentina ha jugat en el centre del camp, jo crec que per a qualsevol entrenador hauria de ser un luxe i no té la confiança en un Espíritu Santo. I a mi me pareix, me pareix molt curiós això. A tu què te sembla, Orban, des de la distància, César? A mi la posició d'André Gómez ahir no m'agradava Uh -huh. pues dir, eh, jo crec que el, el millor equip per fer això l'Atleti de Madrid, conforme juga, pues dir, conforme els dos interiors són homes centrocampistes que tira per a per crear superioritat, però nosaltres no ho vam fer. Nosaltres no vam fer lo, lo que volíem, no va agradar. I Orban a mi em va donar la sensació d'un jugador que no té confiança. Exacte és la sensació que em va donar. Jo, Això ho va dir Salvaire en la retransmissió, és cert. No, no, el, no el conec, l'he vist ja una vegada, però no, uh mhm. -huh. no conec tant, i a més la sensació que me donava és... Jo vaig tirar de menys a sacar Sacallà, jo. Vull dir, vaig tirar de menys a sentit que si faig això és perquè necessito un lateral que jo de mi de cap agavant, eh? Vull dir, si jo amb un home de banda entre parís per era superioritat, eh, el que siga, amb un, amb un lateral té que estar de, té ser banda. Sí. Dir, no, entonces jo, la sensació que me donava este xic és que que et falta confiança. Entonces jo vaig, jo vaig tirar de menys a callar. Jo necessitava un lateral que pujara. És la sensació que, te, que em donava a mi. Bueno, pues Home. ho deixem així, César, que se queden sense temps. El diumenge que ve més, d'acord? D'acord, una brava fort. Gràcies a César Fernando, a Andreu Alberola i a Sala Folgado, que demà, que demà estarà pendent en paterna de, llista de convocats. I altra roda de premsa que, té de que afrontar, Nuno. Això ah, no para, no para. No, Dimarts, tècnic, eh? a les 8 de les 7 i mitja, a el del Espanyol València. Anem a deixar-ho així, recordant, com sempre, que demà a les 11 i mitja tornem, així que, com solem dir, acaba Esports 97, comença la nit, gràcies, adeu i fins demà. Y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur. Y no hay nada que me agite más la sangre. que cambiar desde la... Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la vía Láctea.